بسم الله الرحمن الرحيم الله الله Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kesar. To nisu s predvjetnicima. to je ono što danas fali muslimanima, što je ostalo mrtvo slovo na papiru. O vjernici, ko se odmetne od vas od vaše vjere ili od svoje vjere, pa Allah će doći sa drugim narodom, koga će on voljeti i koji će njega voljeti, koji će biti ponizni prema vjernicima.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 doći do najvećeg stepena imana. Nema sumnje da je jedno od svojstava koja mu'min mora imati pri sebi i ne može ga, mislim na to svojstvo, odvojiti ni treptaj oka od sebe jeste svojstvo skrušenosti ili svojstvo poniznosti. Da je musliman ponizan prema svojoj braći muslimanima. Iako u svojoj duši osjećao ponos, ne smije dozvoliti da ga taj ponos dovede na stepen da se izdiže iza drugih ljudi. Da ih smatra manje vrijedni ni slično tome. Ušao je jednoga dana Jahja ibn Ma'in sa Ahmedom ibn Hanbelom u jedan mesčid. Pa mu kaže Jahja Ahmedu imamu, poznatom imamu ehlu sunneta, kaže ako sebe smatraš da si bolji od bilo koga čovjeka u ovoj džami, ti si u velikoj opasnosti. A ko je to bio ko imam Ahmed? Ko je to danas ko ima Mahmed? Ali se ne smije ni ima Mahmed smatrati boljim od drugih muslimana. Jer je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallam da je uzvišen i Allah rekao ko bude podcjenjivao moga roba, moga velija, moga evliju, a čovjek ne zna ko je njegove velija od muslimana, takav je zaslužio da mu rat objavim ili takvom ću rat objaviti. Uzvišeni Allah te barake o teala je uputio ljude ili ukazao im na pravi put. Pa ako odbiju taj pravi put, uzvišeni Allah će dovesti druge ljude. Koji će, kako kaže uzvišeni Allah, o vjernici, ko se odmetne od vas, od vaše vjere ili od svoje vjere, Pa Allah će doći sa drugim narodom, koga će on voljeti i koji će njega voljeti, koji će biti ponizni prema vjernicima. A, bit će ponizni prema vjernicima, a bit će surovi prema nevjernicima, borit će se na Allahovom putu i neće se bojati ničijeg prijekora u tome stanju. Bojeće se samo uzvišenog Allaha te barake o A zašto će ih zamijeniti? zamijenit će ih ljudima koji će biti ponizni prema vjernicima. Kako kaže Ibn Abbas, bit će prema vjernicima kao što je otac prema djetetu. I kaže uzvišeni Allah, poslaniku sa osaname, ispusti svoja krila poniznosti, ne poniženja, braćo, ja govorim o poniznosti. Poniženje je jedno, a poniznost je drugo. Poniznost pred vjernicima. To je ono što danas fali muslimanima, što je ostalo mrtvo slovo na papiru. Poštapalica kojom se poštapamo kada hodamo. A toga u stvarnosti nema osim kod onih kojima se uzvišeni Allah smilova. Bileži ima muslim u svome sahihu od Jaba ibn Himara el Muđašija i radijallahu anhu da je poslanik sa osrme jednog dana držao hutbu i rekao O ljudi, Allah mi je naredio da vas poučim onome što ne znate. Čemu je mene poučio? Pa je spomenuo dugi hadis i na kraju toga hadisa kaže I Allah mi je objavio da budete ponizni. Da budete ponizni jedni prema drugima. Tako da se niko ne bi izvisivao iznad nekoga i da se niko ne bi oholio nad nekim. I došlo je u hadisu Ebu Hureyre koji isto kod muslima u njegovom sahihu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Neće sadaka umanjiti od imetka. Neće sadaka umanjiti od svoga imetka. I koliko god čovjek bude više ljudima opraštao, Allah će ga učiniti ponosnijim. Biće u toliko ponosniji među ljudima pred kojima iskazuje svoju poniznost. I došlo je u hadisu kod imama Tirmizije od Muaza ibn Anasa al-đuhenija da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ko ostavi odjeću, pretjerano skupu, pretjerano skupocijenu odjeću, a on može da je sebi priušti, Allah će ga poznati na sudnjem danu pred svim ljudima. A, ko bude skrušen, jeli, ko bude skroman, poznaće ga pred svim ljudima i da će mu da sebi izabere kakav god ogrtač imana hoće preko, a, na osnovu koga će biti prepoznatelj među ljudima. I došlo je u hadisu kod imama Tabaranije i kod Bezara sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže imam El Heysen, imam El Munziri, šef Albani i drugi. Od Ebu Horeira da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, svaki čovjek ima zavezan konopac na svojoj glavi. Pa kada čovjek se digne, počne se oholiti, iznad braće muslimana, onda se kaže Meleku, spusti konopac, to jeste ponizi ga. A kada god bude ponižan pred braćom muslimanima, kaže se meleku, digni konopac. To jeste učini ga da bude ugledan među ljudima. I da ga ljudi vole. Pa biva kažnjen shodno dijelu koga čini. Poslanik sallallahu alaihi wasallam je shodno tim kriterijima mogao najviše da se oholi na zemlji. Jer je bio najbolji Allahov rob koji je kročio zemaljskom kuglom. Poslan najčasnijim, najčasnijom knjigom i poslanicom. Najbolji poslanik, no međutim, kada mu je došao Melek, kako je došao u hadisu, koga bilže imam El Begavi, pa mu rekao Muhammede, Allah ti, Allah te selami. I kaže ti, izaberi, hoćeš li da budeš poslanik rob ili da budeš poslanik kralj i vladar, da imaš sve. Kaže, pa sam pogledao u Džibrila. Pa mi je pokazao, Muhammede, kaže, budi ponizan, Muhammede. Kaže, pa sam rekao, ne bije na abden, bit ću poslanik rob. Neću se izvisivati za drugi ljudi. I zato poslanika, sada osvrame, nisu mogli prepoznati kada dođu ljudi u jednu halku gdje sedi poslanik, sada Allah osvrame, koji ga ne znaju. Jednoga dana, kako je došlo kod Buharije u Sahihu, deva jednoga pustinjaka je pretekla devu poslanika, sada osvrame. Pa je to teško palo ashabima. Osjećali su svi tegobu u svojim prsima. Pa kada je to vidio poslanik sa osaname, na tako jednostavan način prihvata stvar koja se desila, kaže, pravo Allahovo je svaka stvar koja se izdigne na dunjaluku da je Allah spusti. Svaka stvar. Draga moja braća, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio najponizniji čovjek. Kaže Enes ibn Malik, kako bilo živan Buhari u svome sahihu, da bi dolazila djevojčica, sluškinja, iz Medine i uzela poslanika sallallahu alejhi ve za ruku i vodala ga kuda hoće kroz Medinu, a on bišao za njom. I došla je kod imama Muslima, isto od Enesa ibn Malika, da je jedna žena u Medini bila luda, nepotpune pameti. Pa je došla jednog dana i kazala, Allaho posliče, ja imam potrebu, trebaš mi nešto. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi o majko toga i toga. Kaže, pogledaj u koji god sokak hoćeš, u koju ulicu hoćeš da odeš da, ti, da odem s tobom da ti obavim svoju potrebu. Pa je otišao sa njom da jedan na drugi kraj Medine obavio potrebu koju imala, potom se poslanik sallallahu alejhi ve alihi vesellem vratio. I pored toga kada mu je rečeno ja hajrel berije, o najbolje stvorenje Allahovo kaže, to je Ibrahim alejhi to nisam ja. Iako je poslanik sallallahu sallam po konsensusu muslimana najbolje stvorenje, Allah ovo je najbolji poslanik i vrvjesnik, no međutim kaže to nisam ja, to je Ibrahim a.s. To je Ibrahim a.s. Kako kaže poslanik sa osrme? Tuba li men tevada. Blago se onima koji su skrušeni, koji su skromni, a po drugom tumačenju drvo u džennetu pripada koji se zove tuba onima koji su, onima koji su skromni. Kaže Aisha radijallahu ta'ala rata da je pitana kako bili živan Bukhari u svome djelu na debu Mufred. Je li poslanik sallallahu sallam radio u svojoj kući? Kaže, jeste. Poslanik sallallahu sallam kaže, ušivao je svoje papuče kada se prekinu i poslanik sallallahu sallam šio svoju odjeću i radio je kao što neko radi u svojoj kući. Pa nam je Aisha radijallahu ta'ala naha kazala ovdje dvije koristi. Prva korist da je poslanik sallallahu sallam radio u svojoj kući, a druga korist da su svi ljudi u to vrijeme radili u svojim kućama. Kaže, nam, kjane jamelu kema jamelu ahadu kum ti bejti. Baš tako. Radio je on kao neko od vas što radi u svojoj kući. Znači, moja sahaba je bilo poznato da se radi u kući i nisu to poricali. I to je sunnet poslanika sa osrme. Pa nije samo više žensko sunnet, nego je sunnet čovjek da i radi nešto u svojoj kući. I tako je radio poslanik sa osrme. Pa je to cijelo kupan sunnet Allahovog vjerovjesnika, ali i salatu veselam, Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, vi ste nemarni prema najboljem ibadetu. Pa su pitali, koji je ibadet, majko? Kaže, skrušenost. I kaže, Urva ibn Vard, skrušenost je jedan od puteva sticanja ugleda kod ljudi. I kaže, na svakom nijemetu ljudi zavide čovjek osim na skrušenost. Jeste li kada vidjeli čovjeka da je zavidan drugom čovjeku na tome što je skrušen? na tome što je ponizan prema braći muslimanima? Rijetko. Hasan al-Basri nam je opisao šta je to poniznost prema muslimanima, pa kaže da iziđeš iz svoje kuće, koga god muslimana da sretneš, da ga smatraš da je bolji od tebe. Kakav god da je musliman, smatraj ga da je bolji od tebe, u tom slučaju ćeš biti ponizan prema muslimanima. Kaže Ibnu Šejbe, Urva Ibnu Šejbe, došao sam jednog dana u Meku, pa vidio između Safe i Merve čovjeka koji jaše na mazgi. A ispred njega ljudi tjeraju ljude da on može obaviti saji, jeli? Kao da drugi nisu došli istim povodom na to mjesto. Pa sam, kaže, vratio se u Bagdad. Pa sam stajao na jednom mostu i vidio čovjeka koji je sad uprašen, skromno obučen, duge kose, raščupan i prljav, Pa sam, kaže, stao i gledam u njega. Pa mi kaže, što gledaš u mene, Allahov robe? Pa sam mu rekao, ništa. Poistavjetio sam te sa jednim čovjekom, ličiš mi jednog čovjeka koga sam vidio tad i tad u Meki, da radi tako i tako. Kaže, ja sam taj čovjek. Ja sam taj čovjek. Kaže, ja sam se oholio tamo gdje su ljudi bili ponizni. Pa me Allah ponizio ovdje gdje su ljudi oholi. Sada nikakvu vrijednost ima među ljudima. Pravo Allahovo je da svaka stvar koja se izdigne sa deređe koja joj pripada da je spusti i da je prizemni te barake wa ta'ala draga moja braćo uzvišen je Allah te barake wa ta'ala nije tek tako naredio poniznost prema muslimanima ne mogu se muslimani voljeti i ne može zajednica muslimana biti čvrsta osim ako su muslimani ponizni jedni prema drugima osim ako cijene jedni druge osim ako prihvataju mišljenja jedni drugi i ako se drže islamske etike pri tome. Molim Allaha te barake wa ta'ala da nas učini od svojih iskrenih robova. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته يا أرحم يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Studio Kerse nudi vam širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz Austria ili na e-mail kontakt at kelser.net